Sing vir die Heere een nieuwe lied. Sing vir die Heere, allemaal op aarde. Sing vir die Heere, loos sy naam. Verkondig sy verlossing dag na dag. Vertel die nasies van sy heerlijkheid, aan al die volken van sy wonderdade. Groot is die Heere, loof kom om toe. Hy moet gedien word boe alle goede. Die goede van die volken is niks, die Heere het die hemele gemaakt. Heerlijkheid en majesteit is voor hom, kracht en glans is in zijn heiligdom. Erken die Heere, geslachten van die aarde, erken die Heere vir sy heerlijkheid en mag. Erken die Heere vir die roem van zijn naam, bring offers vir hom en kom na sy voorhoofe, aanbid die Heere in sy heilige glans, laat die hele aarde voor hom bewe, vertel aan die nasies, die Heere regeer, die wereld staan vast en zal niet wankel nie, sy oordeel oor volke is rechtvaardig, laat die hemele verheeg wees, laat die aarde blij wees. Laat die seder truis en ook alles daarin. Laat die velde hebel en alles daarop. Laat die bome van die bos juig voor die Heere. Want die Heere kom, hy kom om die aarde te oordeel. Hij zal die wereld oordeel met rechtvaardigheid, en die nasies met zijn betrouwbaarheid.